Պարոն Կարապետյան, հանդիպեցի ձեզ Վագիվ Համբարձումյանի անվան միջնակարգ դպրոցում։ Այստեղ յուղի պատմությունն է հավաքում, ինչը շատ կարևոր գործընթաց է, ինչպես ծնվեց ծրագիրը, ինչպես են գրվում տողերը, ինչպես է գրվում յուղի կենսագրությունը։ Խնդրեմ։ Մեզանից վերադասնա պահանջել Ռոնոյից պահանջալն դպրոցին, որ յուղի պատմությունը գրենք Գյուղի պատմությունը լավ ես գիտեմ։ Դրա համար ես իրանց հետ համատեղ միասին աշխատում ենք այդ գործի վրա։ Այսինքն նոր գյուղի պատմությունը դուք գիտեք։ Ոչ, ոչ, ես հինն էլ գիտեմ, նորն էլ գիտեմ։ Այստեղ կընդգրկվի նաև հինը։ Այո, հինը խոսում եմ։ Ինչու համար են պահանջում, պարոն Գյուղապետ։ Պատմություն է գրվում։ Երևի պատմություն է գրվում դրա համար։ Ինչից սկսեցիք գյուղի պատմությունը, այդտեղից էլ սկսեք մեր հանդիպումը։ Առաջին գյուղի հին Մարաղայի մասին հարցեր կա, որ երբ հաստեղծվել է գյուղը, ինչքան եղել բնակչությունը, գյուղը հիմնադրվել է 1828 թվականին։ 1828 թվականին ռուս-պարսկական պատերազմի ժամանակ հայերի հարաբերությունը վատանում է պարսկական իշխանությունների հետ, եւ շահի հրամանով 90000 հայ բռնի տեղահանվում են Պարսկաստանից դեպի Հայաստան։ Այդ թվում 7 մարավեցներ եւս տեղափոխում են ստեղ լղիմի տարածք այն ժամանակ երևի ջրաբերդի գավառակոչվելուց եղել տեղափոխում են ստեղ եւ բնակություն հաստատում Մարտակերտի շրջանի հյուսիսարևելյան մասում այդ ադրբեջանական շրջանը Միրբաշիրի հարագից տարածքում գյուղ են հիմնում այդ Միրբաշիրից 1.5 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Արդեն միջև Առաջի համաշխարհային պատերազմը գյուղի բնակչությունը այն ժամանակ կազմելիս եղել 1000-ից ավել մարդ։ Այդ թուրքական պատերազմի տարիներին 15-20-ական թվականներին մարավեսները ստիպված են եղել պաշտպանվելու համար տեղափոխվել մաղավոս։ Միար ժամանակ ընդ բնակվելուց հետո նորից մեր զորքերը կարողացել են դիմակայել ճշտամուն ազատագրել տարածքը, դոր վերադարձել են սկսել իրենց կյանքը շարունակել մարավայում։ Նրանից հետո սովետական կարգեր են հաստատվել, սովետական կարգեր հաստատվելու տարիներին, սովետական տարիները մեր գյուղը լավ աճել է։ Մնակցությունը հասել է մոտավորապես 2513 92 թվականի տվյալներով։ Ու հայրենական պատերազմի ժամանակ մեր գյուղից 160-ի մոտիկ մարդ է գնացել պատերազմի, նրանցից չեն վերադարձել 70-ը։ Քեսը չեն վերադարձել պատերազմից։ Մնացողները, ովքեր վերադարձել են, մի մասը առողջ, մի մասը հաշմանդամ, վիրավոր, միջև 1964 թվականը կոլխոզ է եղել, 64 թվականից վերանվանվել է Սոխոզ, որը կոչվել է Լենինավանի խաղողորձական Սոխոզ։ Այդ ժամանակ Մարաղան եւ Մարգուշևան գյուղերը միասին կոչվել են Լենինի անվան ավան։ Սոխոզն էլ է կոչվել Լենինի անվան, Լենինավանի Սոխոզ, գինեգործարանը եղել նույնպես կոչվել է Լենինի անվան գինեգործարան։ 92 թվականի տվյալներով Լենինավան ավանում, որի մեջ մտնում էր Մարաղան եւ Մարգուշևանը, բնակչությունը կազմում էր 5013 մարդ։ Ու զբաղմունքը հիմնականում եղել է անասնապահություն, հողագործություն, խաղաղագործություն, գինեգործություն, շերամապահություն։ Հին Մարաղայում շատ պետական կառույցներ են եղել։ Պարոն Գողապետ, այժմ հնից տեղափոխվենք Նոր Մարաղա քաջատեղյակ ենք, գիտենք ինչքան ծանր էր թողնել հարազատ հիշողությունները, բնակավայրը, առաջին սիրո արահետները եւ այլն եւ այլն։ Դուք առաջիններից մեկն եք, այո, թե քանի հոգով եկաք նոր մարաղա։ Մարաղա սկզբից 5 ընտանիք է բնակվել, այնուհետև կամաց կամաց բնակվելը կապված է եղել բնակարան կառուցելու հետ։ Պետությունն էլ ձեռնամուխ եղել այդ գործին, բնակչությունը շատ է եղել ստեղ Արաբաղում մարաղեցներ, բայց բնակարանի հետ կապված նրանք չէին կարողանում ստեբնակվել։ Երբ որ սկսեցին բնակարանների կառուցումը, արդեն սկսեցին բնակվել 5 տարավ 10, 20, 30, 40, այսօրվա դրությամբ 120 ընտանիք ապրում գյուղում, 500-ից ավել բնակչություն։ Շատ լավ է ինչով են զբաղվում գյուղացիները, ինչ լուծված եւ չլուծված խնդիրներ ունեն, խնդրեմ։ Չլուծված խնդիրներ շատ ունենք, ամենաառաջնային խնդիրը հենց մեր դպրոցն է, որ այսօրվա դպրոցը չի համապատասխանում այսօրվա մեր պահանջներին, փոքր է, անընդհատ խոստանում են տիպային դպրոց կառուցեն, բայց մինչ օրս դեռ չեն կառուցել, ուրախությունների տխրությունների ժամանակ հանդիսությունների սրավ չունենք, օթի ջրի պես դա մեր պետք է։ Դա շատ է դժվարացնում մեր ժողովրդի գործը։ Իսկ կատարվածների մասին համայնքային կենտրոն են կառուցել համահայկական հիմնադրամի միջոցներով, իսկ ավելի ճիշտ Կանադայի Տորոնտո քաղաքի հայ համայնքի միջոցներով։ Քանի հոգու եք այսօր այնտեղ աշխատում։ Այսօր ընդ 8 հոգի ենք աշխատում։ Ինչ պաշտոններ են զբաղեցնում։ Համայնքի ղեկավարն աշխատում, քարտուարը, հաշվապահը, ակումբավարը, մասնագետը, հավաքարարը, բուժքույրերը։ Պարոն Գյուղապետ, իդեպ գյուղի երիտասարդության մասին ինչ կարող եք ասել։ Գյուղի երիտասարդությունը հիմնականում պայմանագրային ծառայում են բանակում։ Առաջվա մեր գյուղն է համարվել մեծ գյուղ, բայց այսօրվա պայմաններում էլի փոքր գյուղ չի, այն առաջվան հետ փոքր է։ Մեր գյուղից 51 հոգի ծառայում են բանակում։ Գյուղի աշխարհագրական դիրքը ստիպում է, պարտադրում է ինչով զբաղվել եւ ինչով չզբաղվել։ Աշխարհագրական դիրքը մեր հողագործությամբ զբաղվելն է, անասնապահությամբ, լավ հերանեկարային ագեգործությունը զարգացնելը արդեն մի քանի բնակիչներ, որոնք մոտ 30 հեկտար այգիներ ունենք արդեն։ Ինչի։ Հիմնականում նրան այգի, կարալոկի ու տարբեր բաների։ Շատ բաներ։ Ծիրանի, խնձորի, խառը, բայց հիմնականում նրան Պարոն Գուղապետ, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի աջակցությունը այսօր պիտի ծառայի արցախցիներին, արցախցի ֆերմերներին, կաթլային համակարգի զարգացման համար։ Դուք այն ազնվորություններից եք, ովքեր հազար ու մի թելերով են կապված հողու ջրին, ինչպես է վերաբերվում Կաթիլային համակարգին սա մեկ, երկրորդը արդյոք կան նոր մարաղացիներ, ովքեր օգտվեցին, ովքեր հայտ ներկայացրեցին եւ ինչով աջակցեց գյուղնախարարությունը։ Գյուղնախարարությունը ներկայացրել է իր առաջարկը, որ իրանք պատրաստ են օգնեն ժողովրդին։ Ձեզ։ Մեզ։ Մենք էլ ժողովի միջոցով հաղորդել ենք ժողովրդին Կաթիլային ռոռոկման մասով ու բացատրել, որ ինչ հարաբերությունն ունի Կաթիլային ճիշտ է ծախսերի հետ կապված մի փոքր, բայց շատ ձեռնատու է, որ ջուր շատ չի պահանջում այդ առումով ու ամենակարևորը, որ որակով արինում քո աճեցրած բույսը։ Եվ պետությունը խոստացավ, որ այդ ծախսերը 50%-ը ինքը վերցնի։ Բայց ցանկացողներ եղան։ Ճիշտ ասած, սկզբնական շրջանում ժողովուրդը չէր հասկանում դա ինչա նշանակում։ Հետո ցանկացողներ եղան, դիմողներ եղան, որ ուղղակի ծախսերից են վախենում, որ մենք կարողանանք այդ գումարը տանք, թե չէ։ Ես էլ ասում դե պետությունը որ 50% ծախսը վերցնում այի վրա, 50-ը դուք պիտի անեք։ Մենք պիտի անենք, ելո պիտի անենք։ Անձամբ դուք կցանկանայիք զբաղվել այգեգործությամբ եւ կաթիլային ռոռոկման համակարգ։ Ես այգեգործությամբ զբաղվում եմ, բայց հələ հա կաթիլային չեմ սկսել զբաղվել դրանով։ Ինչ եք մշակում։ Էլի նրան այգիա։ Վերքատու ծառեր են, վերքատու ծառերը ուղղակի տնամերձ հողամասում են, բայց նրան այգին մի հեկտարի չափայից պայեդուրությամբ պիտոմնիկ ունենք, տնկարա։ Մի արժանանակից հետո այդ տնկիները պիտի տեղափոխենք արդեն դաշտ։ Ո՞վ է աճեցնում։ Ես եմ աճեցնում։ Դուք եք աճեցնում, ինչ սորտ է։ Նոր բայց լավ սորտել է փորձված սորտ է։ Որտեղից եք բերել։ Այստեղ ուրիշ նրան այգի ունեցող մարդ կա, մատերեկը դորմս բերեմ շարում դենց, հետո շուշոտ ջրում ես, արմատավորվում արդեն ծառա դառնում ինքը։ Պարոն գյուղապետ, հեշտ է գյուղը կառավարելը մի մասով կարելի ասել հեշտ է, մի մասով չէ։ Հեշտը վեր փոքր է, բայց դժվար է, որ կարիքները այնքան շատ են, որ վերջի 30 տարիների ընթացքում մարդկանց նկատմամբ դաստիարակչական աշխատանքներ չի տարվել, սկսած մանկապարտեզից, դպրոց, հասարակական միջավայր, այդ առումով կարծես թե մի տեսակ մարդուն որ բան ես ասում, անպայման պատրաստի մի ուրիշ պատասխան ունի, որ չանի այդ գործողությունը։ Առաջ ոնց է մտածում էինք ոնց պետք է լինի համայնքը նույն ընտանիքն այլ ինչ տարբերություն կա ընտանիքը 5-6 հոգուց բաղկացած համայնքն էլ 500 հոգուց բաղկացած քաղաքն էլ մի փոքր ավելի համայնքի շահերից ելնելով պետք ցանկացած մարդ որտեղ ապրում է իր համայնքի շահերից ելնելով ապրի ցավոք սրտի այդ հասկացողությունը չկա շատերի մոտ ոնց փառք աստծո լավերն էլ այնպիսիների կան որ սրտա փոշն անում իդեպ մանկապարտեզ ունեք մանկապարտեզ էլ չունենք այդ ամենաառաջնային խնդիրներից մեկը մանկապարտեզն է դա դպրոց, հանդիսությունների շենք, մանկապարտեզ 60 նախադպրոցական տարիքի երեխա ունենք։ Փաստորեն ասում են ուրիշ տեղեր շատ տեղեր աճը չի գրանցում, աճ չկա էլի, ավելի շուտ պակասում է ժողովուրդը, քան ավելանա։ Մեր գյուղը աճ է գրանցում ամեն տարի։ 10-ը 12, 11 երեխա է ծնվում ամեն տարի մեր գյուղում։ Դեպի աճում այս գյուղը, աճող գյուղի համապատասխան հարկավոր է դրանց նկատմամբ հոգատար լինել։ Հիմա Արժմա չէ որ մանկապարտեզ ունենանք։ Իհարկե։ Չունեն, բայց էլի։ Ավելի փոքր գյուղերը շատ Արցախյան շատ փոքր գյուղեր ունեն։ Իսկ խնդրեմ, աջող զարգացող գյուղը, իդեպ պարոն Գողաբեդ, երբ զրուցում էի կրթօջախի տնորենի հետ, նշեց, որ կան այնպիսի հայրենակիցներ, ովքեր թեպետ հերո են ապրում, բայց գյուղի հետ են։ Փաստորեն ինչ են արել գյուղի համար։ Նրանք կարողացել են այնքան են արել։ Եթե նրանք չեն կարողացել տիպային դպրոց կառուցեն, դա չի նշանակում, որ մեր համար ոչինչ չեն արել։ Դուբրոցի տարածքի տարածքների սալիկապատում նա այդ կուտուրն են փոխել, պատուհաններն են փոխել, ներսն են վերանորոգել, հատակն են փոխել։ Դե երբյուրե քկու են արել, ծավոքեր են արել։ Իրանց համար դա շատ փոքր ծախսի դա։ Իրենք հին մարաղայից Հին մարաղայի այստեղ ապրել են, հաստատվել են այստեղ։ Այս յուղում նոր յուղում չեն ապրել, բայց նախին յուղում ապրել են։ Նախին մեր համագյուղացիներ են դրանք։ Ու այնտեղից էլ տեղափոխվել են Ռուսաստանի Դաշնություն։ Փաստորեն յուղի անունն է նրանց ստիպում, որպեսզի այդ բարեգործությամբ զբաղվեն։ Իսկ գուցե առաջ քաշեք նրանց մոտ որոշ հարցեր, որոնք իրոք հրատապ են, հուզում են ձեզ եւ օգնեն։ Հարցերը առաջ քաշում են, բայց ես մենք իրանք չենք կարող իրանք ստիպել ասենք, ես բանը արեք կամ մի արեք։ Մենք մեր խնդրումը ներկայացնում ենք, մեր խնդիրները ներկայացնում ենք։ Իրանք ինչ չափսի գործ կարողանում են դա։ Իսկ կայացած գործարարներ են։ Չէի ասի, որ շատ կայացած գործարաններ են, բայց շատ սրտացավ տղերք են։ Ես համոզված եմ, որ նրանք շատ հնարավորություն լինի շատ կանեն։ Պարոն Գյուղապետ, ինչպես եք պատկերացնում գյուղի ապագան 5 տարի հետո։ 5 տարի հետո համոզված եմ, որ մեր բնակչությունը առնվազն 600 մարդ կլինի։ Մի 100 մարդով կաճի։ Thank you.